Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի հերթական լիակումար նիստը։ Բաքվից հնչող հայտարարությունները չեն նպաստում խաղաղության մտնոլորտին։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող։ Գիտաժողով նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյա հուբելյանին բարեգործական համերգ հաջակցություն սահմանափակ կարողություններով երեխաների։ Բաց դաս Արցախի պետական համալսարանի գրականության եւ լրագրության մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողների մասնակցությամբ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր կայացել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Նիստում համաձայն հաստատված օրակարգի առաջինը քննարկվեց Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի եւ Վերաքնիչ դատարանի դատավորներ նշանակելու մասին հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանը որպես Գերագույն դատարանի դատավորի տեխնացու առաջադրեց Հրայր Աբ รา համյանի, իսկ Վերաքնիչ դատարանի դատավորի Թափուր Հաստիկի համար Մարատ Ավանեսյանի տեխնացությունները։ Համաձայն ընթացակարգի առաջադրված տեխնացությունները նախ ներկայացրին կենսագրական տեղեկություններ, ապա պատասխանեցին падգամավորների հարցերին։ Նախ եւ առաջ շնորհակալ շնորհակալություն հայտնել Բարսեղին դատական խորհրդին, տեխնացիոս ազգային ժողովին ներկայացնելու համար, ինչպես հայտնեց Բարսեղին դատական խորհրդի նախագահ, քննարկվել է մի քանի տեխնացություն եւ նախապատվությունը տվել են։ Պարտում են դա կարելի է դիտարկել որպես հարկարդատության բնագավառումի կողմից իրականացված աշխատանքների դրական գնահատական։ Ցանկանալի մի փոքր ներկայացնելիս ես մարզավարության եմ ծնվել 1981 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում իսկ արդեն 2008 թվականի հունիսի 19-ին Սաֆյան Արտյանը նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ընդհանրապետության առաջնահերթյանի դատարանի դատավոր։ Արդեն տասնարի ինքնաշխատում է որպես դատավոր եւ իրականացնում են բաց ու պատասխանատու գործունեություն, հասարակություն, հաշվետու լինելով իր մասնագիտական գործունեության ժամանակաշրջանի վերաբերյալ փաստում է, որ 2008 թվականից մինչ այսօր իմ կողմից քննել եւ ավարտվել են 77 քրեական գործ 270 վարչական գործ եւ 2397 քաղաքացիական գործ ընդհանուր առմամբ 2744 գործեր։ Երկու թեկնածուններն էլ իրենց ելույթներում վստահեցրին, որ աշխատել են ազնիվ եւ օրենսդրության վերապահված լիազորությունները կատարել օրենսդրության սահմաններում։ Այնուհետև տեղի ունեցավ փակ գախնի քվեարկություն, որի արդյունքները հրապարակեց հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ падգամավոր Ռոմելա Դադայանը։ Բացելով գախնի քվեարկության քվեատոփը հաշվիչ հանձնախմբը բարձր քվեատոփում արկա է 30 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկ չկա։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կող 27 դեմ 3 տարիներին։ Արցախ հանրապետության դերակնմիջ դատարանի դատավոր նշանակվելու համար առաջարկվել է Մարատ Գարի Ավանեսյանի տեխնատությունը։ Նրա ազգանունը կրկվել է Գախնիկ Քրեական քրեատերտիկում, քրեակությանը մասնակցել է 30 պատգամավոր, բացելով Գախնիկ Քրեական քրեատոպը հաշվի չանձնախմբը բարձեց, քրեատոպում արկա է 30 քրեատերտիկ, անվավեր ճանաչված քրեատերտիկ չկա, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 29 դեմ 1 Նորանշանակ դատավորներին շնորհավորեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հույս հայտնելով, որ նրանք այսուհետ եւս կաշխատեն անաչար ու անկողմնակալ։ Սպասում ենք, որ ձեր աշխատանքով դուք կնպաստեք եւ կօգնեք, որպեսզի մեր արդարադատության համակարգը կայանա եւ մենք բոլորս գոհ լինենք։ Հաջորդի որակարգի մյուս հարցերն էին մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017 թվականի գործունեության, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին հաղորդում ներկայացրեց մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ 2017 թվականը բավական հագեցած տարի էր մեր հաստատության համար եւ կարծում եմ բավական կարեւոր տարի էր մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից Արցախի հանրապետությունում։ Ռուբեն Մելիքյանը խոսեց այն կարեւոր հանդիպումների մասին, որոնք ունեցել են 2017 թվականին նրա խոսքով այս տարի նույնպես կշարունակվեն բոլոր այն արդյունավետ ծրագրերը, որոնք ուղղված են մարդու իրավունքների ազատությունների պաշտպանությանը։ Նիստում ներկայացվեցին նաեւ Արցախի հանրապետության հաշվի քննիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության տարեկան հաղորդումը 2010 2015-17 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների երամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բանակցությունները չեն կարող ընթանալ մի միջավայրում, որտեղ գոյություն ունի ճշնամության մտնոլորտ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը, անդրադառնալով սոցիալական ցանցերում տարածված այն լուրերին, որ Ադրբեջանը սահմանին նոր հենակետեր է կառուցել, զբաղեցնելով գերիշխող դիրք։ Նախարարի խոսքով նման հարցերը ուշադրության կենտրոնում են Պաշտպանության նախարարության եւ իրենց կողմից։ Ըստ նրա ցանկացած զարգացում, որը խոչուն դոտելու է բանակցային գործընթացին, անընդունելի է լինելու։ Ինչպես նշել է արտգործնախարարը, հայկական կողմը մտադիր է բանակցությունները վարել խաղաղ կարգավորման հասնելու համար եւ դա անելու է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Զորապնացականյանի խոսքով հայտարարությունները, որոնք բարբերաբար հնչում են Բաքվից, խաղաղության մտնոլորտին չեն նպաստում։ Հարցին քննարկվում է արդյոք Փաշինյան-Ալիև հանդիպում կազմակերպելու հարցը նախարարը պատասխանել է։ Եկեք ճշտապենք, ես հերախոսազրույց եմ ունեցել տարբեր պաշտոնյաների հետ, որոնք անմիջական դերակատարություն ունեն այդ գործընթացում։ Սա շարունակվելու է։ Մենք նպատակաուղված հաշվարկած քայլերով շարունակում ենք այս գործընթացը։ Անմիջական շփումները կլինեն այն ժամանակ, երբ որ կհասնենք այդ պահին։ Ես չեմ խոսում ամիսների մասին, ես խոսում եմ շաբաթների մասին։ Մենք այդ գործընթացի մեջ խոսել ենք շարունակայնության մասին, խոսել ենք խաղաղ բանակցությունների միջոցով ապահովելու մնայուն խաղաղություն։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 30-ին ժամը 22:20-ի սահմաններում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Սուրեն Սուրենի Այվազյանը։ Ինչպես հայտնել են Արցախի Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Մայիսի 11-ից 13-ը Նյու Յորքի Կոլումբիայի համասարանում Հույդա Արևելյան Ամերիկայի Կենտրոնական կոմիտեի Կոլումբիայի համասարանի հայ ուսանողական միության Armenian Review հայկական հանդեսի եւ Ամերիկահայերի ուսումնասիրական հետազոտական կոմիտեի համատեղ ուժերով անցկացվել է գիտաշխով նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյա հոբելյանին։ Գիտաշխովին մասնակցում էր նաեւ Արցախի ներկայացուցիչը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիտաժողովին հրավիրված էին ինչպես հայ, այնպես էլ օտարազգի պատմաբաններ Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից, Հայաստանից ու Արցախից։ Գիտաժողովին հրավիրված էր նաև Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր պատմաբան ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանիսյանը, ում հետ եւ մենք զրուցեցինք գիտաժողովի ծրագրի եւ նպատակների մասին։ Բավականին հետաքրքիր գիտաժողով էր, կար բանավեճ, կար տեսակետների բախում եւ վերջում իհարկե բոլորը այն միտքը հայտնեցին, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը մեզ համար շատ մեծ արժեք է եւ Հայաստանի հանրապետության այդ ստեղծումով հայ ժողովուրդը վերագտավ նորից իր պետականությունը եւ հիմք դարձավ, որ հետագայում նաեւ այն ծրագրերը, այդ թվում նաեւ տնտեսական, մշակութային, որոնք դեռևս ձեռնարկել էին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրոք, այսինքն համասարանի հիմնադրումը, դպրոցական ցանցը, ինչպես նաեւ օրինակ Երևանի հատակագիծը, որը դեռ արվել էր 2020 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից, այդ ծրագրերը հետագայում նաև խորթային Հայաստանում իրականություն դարձան, ինչպես նաև հետագայում երբ որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը եւ հենց Հայաստանի առաջին հանրապետության խորթանիշները զինանշանը, օրդներգը եւ դրոշը փոխանցվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետության։ Լեռնիկ Հովանեսյանի դիտարկմամբ թեպետ ընդունված պատմագիտությունը հայոց հայորամյա պետականությունը բաժանում է 3 շրջափուլի, Այնուամենայնիվ հիշյալ փաստերը վկայում են պետականության շարունակականության մասին։ Այդ հաջորդականությունը խախտվել է միայն քաղաքական առումով, իսկ տնտեսական, մշակութային ու կրթական ծրագրերում այն պահպանվել ու փոխանցվել է երրորդ հանրապետությանը։ Իմ այն հարցին, թե արդյոք գիտաժողովն անդրադարձել է 1918-20 թվականներին Արցախում ձևավորված պետականությանը, Լեռնիկ Հովանիսյանը պատասխանեց. Թեման ես կոչվում է Արցախ 1921 թվականներին։ Հիմնականում ես խոսել եմ էթնոժողովրդագրական գործընթացների մասին այդ մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև թե այն ժամանակ Արցախը ինչ բնակչություն եւ ինչ սահմաններ ուներ, այսինքն եւ բնակչության թվականակը հայերի գերակշիռ մեծամասնությամբ դրան ապացուցող փաստաթղթեր, որովհետեւ տարբեր փաստաթղթեր կան թե Հայաստանի ազգային արխիվում, թե Ոստոնի հայ ապական դաշնակցության արխիվներում, թե այն ժամանակվա քաղաքական գործիչների հուշերում, որ Արցախը արևելյան Հայաստանի մեկ անբաժան մասն էր, եւ որ 1917 թվականի հենց դեկտեմբերից սկսվեց նաեւ այդ պետական կառուցվածքի ստեղծումը նաեւ զուգահեռ Արցախում, որը հետագայում պետք է միավորվեր եւ դառնալ մեկ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի այդ կառավարության ձևավորումը հետագայում առաջի համագումարում ազգային իշխանության ձևավորումը, որը ընդգրկում էր Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, որը չպետք է շփոթել լղի մի տարածքի հետ, դա շատ ավելի մեծ տարածք էր սկսած Գանձակի մատուցներից միջև հարավում հասնելու միջև Արարատգետ եւ իր ազգային խորհուրդը Արցախի եւ ազգային կառավարությունը իր իշխանություն տարածված էր այդ տարածքի վրա։ Իմ զրուցակցի գնահատմամբ Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ համեմատած Արցախում բավականին համեստ նշվեց հանրապետության 100-ամյակը։ Նա կցանկանար տեսնել ավելի շուկով տոնակատարություններ, որովհետև Հայաստանի առաջին հանրապետության մեկդարյա այդ Հոբելյանը հայության լինելիության խորհրդանիշն է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցել բարեգործական համերգ հաջակցություն սահմանապակ կարողություններով երեխաների կրկին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Համերգը մեկնարկել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի ասկերանի հոգևոր հովիվ Արթուր Սարգսակ Խունոյանի աղոթքով եւ ворնանքի խոսքով։ Պատմելով Այրի կնոջ Երգուլումայի Աստվածաշնչյան առակը նա հիշեցրեց այն մասին, որ բարեգործությունն ավելի շատ անհրաժեշտ է օգնողին, քան թենրա հասցեատիրոջը։ Ես կարծում եմ, որ նամանատիպ ճոցառումները մեզ համար շատ կարևոր են, որովհետեւ սրանք բացում են մեր աչքերը ավելի լայն եւ հնարավորություն են ընձեռում դիտել մեզ շրջապատող աշխարհը ավելի խորը հասկանալով նրա խնդիրները, նրա լավ ու վատ կողմերը։ Արցախում 2008 թվականից գործում է գթության մայր հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակը սահմանափակ կարողություններով ու կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին աջակցություն ցուցաբերելն է։ Կազմակերպությունն իր շուրջն է հավաքել Ստեփանակերտում ապրող շուրջ 40 երեխաների։ Նրանք ամեն օր հավաքվում են միասին ժամանակ անցկացնում։ Կազմակերպության ղեկավար Իրինա Քեշիշյանը մեծ զրույցում պատմեց, թե որքան կարևոր են այդ երեխաների համար սովորական շփումները միմյանց ու շրջապատի առողջ երեխաների հետ։ Նրա խոսքով իրենց մոտ հաճախում են նաև առողջ երեխաներ, այդպիսով իրագործելով կազմակերպության գլխավոր նպատակը։ Մեր նպատակն է այդ աղել, որ ինտեգրենք այդ երեխաներին, տնից դուրս հանենք, տնից այս 4 պատից դուրս գան։ Կազմակերպությունը մշտական ֆինանսական աղբյուր չունի, նրան օգնում են Արցախում գործող մի շարք կազմակերպություններ, հոգալով այս կամ այն խնդիրը։ Բարեգործական համերգի հասույթը Իրինա Քեշիշյանի խոսքով ուղղվելու է հունիս 1-յան տոնակատարությանն ու երեխաների ժամանցի կազմակերպմանը մարդ չէ լինում ես։ Դրա համար ասացինք էս անենք, որ գումար լինի հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը կարողանանք նշենք եւ քանի որ երեխաները ուրախանում են իրենց ծնունդները, որ նշում ենք մենք, պահենք մի մասը, որ կարողանանք երեխաներին ուրախացնել։ Մենք սեղան ենք դնում, հացավերնիկ ենք դնում։ Միջոցառմանը ներկա ազգային ժողովի падգամավոր Ռոմելա Դադայանը կարևորելով նման միջոցառումների անցկացումը ասաց, որ պատրաստվում է հանդես գալ նաև սեփական նախաձեռնությամբ։ Ես էլ եմ մտադիր մշակույթի նախարարության միջոցով հանդես գալ նաև նախաձեռնությամբ, չնայած 2 տարի է առաջարկությունը կա մշակույթի նախարարությանը, բայց առայժմ գործը տեղի չի շարժվել, Կարծում եմ մշակույթի նոր նախարարը կաջակցի, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ հավաքատեղի, որտեղ արդեն չափահաս համանախապակ կարողություններով երեխաները կարողանան հաճախել եւ իրար հետ ժամանակ անցկացնել, զբաղվել ինչ-որ բանով։ Համերգին իրենց մասնակցությունն ու ֆինանսական աջակցությունն են բերել «Մենք ենք մեր սարերը» երկի բարի եւ Արցախի բարի պետական համույթները, Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ համույթն ու Արցախի էստրադային համույթը, ինչպես նաև կամերային նվագախումբը։ Քանի որ հանդիսականները մեծամասամբ երեխաներ էին, ուստի նրանք բնականաբար մեծ ուրախությամբ ընդունեցին հատկապես Արցախի բալիկների կատարումները։ Յուլիա Վանյան այսօր 2018 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Մարտունու շրջանի սոցիալական ծառայությունում գրանցված է Արցախյան ազատամարտի 353 եւ մանկուց 53 հաշմանդամ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հաշմանդամների խնդիրները գտնվում են Արցախի հանրապետության կառավարության շահդրության կենտրոնում։ Բոլոր տոնական, հիշարժան օրերին մեր հաշմանդամներն օգտվում են պետական աջակցության ծրագրերից ասում է Մարտունու սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Նոնա Գասպարյանը նշելով, որ նրանց առողջության վերականգնման ուղղված միջոցառումներն արդյունավետ կազմակերպելու վերականգնողական հայհատական ծրագրի հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունն օգտվում է Թյունիկ տեղեկատվական համակարգից։ Հաշմանդամների առողջության վերականգնողական անհատական ծրագրի համաձայն շրջանի առաջին խմբի զենց հաշմանդամի դրամատրվել են տիկնասայլակ։ Շարունակվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկած առաջին երկրորդ խմբերի զինվորական հաշմանդամների կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի եւ բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրի իրականացումը։ Այս ծրագրից օգտվում է շրջանի 170 զինվորական հաշմանդամ։ Աջակցությունը տրամադրվում է հաշմանդամի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով։ Ամսական 60 կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիայի եւ 10 խորանարդ մետր բնական գազի, իսկ չգազիֆիկացված բնակավայրերում ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով ամսական 78 կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիայի չափով։ 2018 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին սահմանված ընթացակարգի համաձայն առողջանային ուղեգրերից օգտվել են 3 զինվորական, 6 ընդհանուր հիվանդության հաշմանդամներ։ Մայ հայցի լինի հաղթանակյոր վակապակցությամբ յուրաքանչյուր տարի զինվորական հաշմանդամներին հատկացնում է դրամական օգնություն։ Ճիշտ է, վերջին տարիներին ժամանակապահ հնարավորություններով մարդկանց իրավունքները պաշտպանվում են, պետական ոչ ներդրումներ են կատարվում, կյանքի են կոչում նոր ծրագրեր, սակայն դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որոնց առաջ կանգնած են հաշմանդամները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ բաց դաս գրականության եւ լրագրության մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողների մասնակցությամբ։ Այն նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում. Գրականության եւ լրագրության մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների վերջին սեմինար պարապմունքը վերածվեց բաց դասի։ Ուսանողները խանդավառությամբ մեկը մյուսի հետևից ներկայացնում են արիմտահայ գրողների կյանքն ու ստեղծագործությունները։ Խոսել, արևմտահայ գրականության, գրաքննադատության, դեպտաբան մտքի շուրջը նշանակում է առնչվել հաղորդակից լինել մեր մեծերի, եղերնագործ և եղերնահար մեր բանաստեղծների տեսական մտքի շուրջը, նրանց Արցախի պետական համալսարանի գրականության եւ լրագրության ամբիոնի դոցենտ բանասիրական գիտությունների տեխնացու միջոցառման կազմակերպիչ Զինայդա Բալայանի խոսքով այս օրինակ դասերը յուրօրինակ խորհուրդ ունեն։ Միջոցառումը ինքնին իր մեջ մեզ խորհուրդ է պարունակում, քանի որ խոսել արմատահայ քննադատության մասին նշանակում է մի հայաց ձգել մեր դասականներին, օշականին, հայկին, մնացածներին եւ խոսել նրանց ստեղծագործությունների ու ստեղծագործությունների շուրջ ստեղծած քննադատ քաղաքական առասպելի մասին։ Միաժամանակ, քանի որ դարաշրջին 1915 թվականին կատարվեց մեծ եղանակ, ուստի դրանից առաջացավ նաև սպորտային գրականությունը։ Այն սկզբնավորվեց 18 թվականին եւ իր գաղտնիչներ ունեցավ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Միջոցառմանը ներկա լրագրության եւ գրականության ամբիոնի դասախոս Վալյա Արաքելյանը նշեց, որ շնորհակալ աշխատանք է կատարվել։ Մեր ուսանողները ներկայիս սերունդը պարտավոր են հիշել ու մեծարել մեր գրողներին։ Բազմից նման միջոցառումներ է ինքը իրականացրել, այստեղ լավ եւ ատի խնդիրը չի, այլ ուղղակի որ ինքը ճանաչել է, ցանկանում է եւ միշտ էլ մենք կարողանում ենք մասնակցել եւ շնորհակալ աշխատանք է կատարում ամենակարևորը։ Իմ գործընկերուհին համարյա թե առիթը բաց չթողնում, պատի թերթ էր ուսանցային ուսանողների միջոցով նրանց հետ միասին, նման միջոցառումներ, միշտ այդպիսի միջոցառումները ուզում ասել, որ Տիկին Բալայան կատարում է, շնորհակալ աշխատանք է կատարել։ Երկերի բանաստեղծությունների միջոցով ուսանողները ներկայացնում են Միսակ Մեծարենցի արշ Արշակ Չոպանյանի եւ արեմտահար այ գրողների ստեղծագործություններ։ Եղել է եղել Միսկովի։ Լեզվացել է ուժերը Վիթխարի, ամենի եղածյալը։ Աշխարհի ծերու մի գյուղում եղերյան հիսերի ծծած արևը երկելու գալիս։ Այս դիվան, աճարեղ պատանի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան, տաքություն։